luka simari nogas wadi nyalaamu goto te o ma jangin yimbe be e der galle alla he kadi o ba habra kabaru mojjo ardibi yottino be sadak be seriyankobe be e hohobe be ngari mbim halan min holi to pawda gede de mbadata de holi jamirdo made o jaabibi o wi ko namnal gotal tan min e namnatomi on holi neldo yaya yo baptisoyi ko Allah walla ko yimbe be ngoin e yewtide e koy mabbe abi mbi so en bi ko Allah dalimo mo naam no holki wadi en gongdinani mo kono kadi so en bi ko yimbe nelimo diddal ngal weddoto en kaaji sabu kabbe fof abe laaba yayya ko annabi wonno caggal ɗum ɓe njaabi ɓe ganda holinelɗomo o wiɓe nden noon min mi haalanta on holido pawmi geɗe ɗe mbaɗanmi ɗe hono noon o woni e tindande diɗɗal ngal ɗum ɗo gorko gooto meeɗi waɗde ngesa resen woodi ɓe waddi renpeccen ɗanni ko juuti ndeen yehi haa ɓoggere resen o nelito remooɓe to carwowo gooto ngam heɓde geɗal makko e ngurnaande ngesa hee kono ɓe pii carwowo o ɓe ndiddi ɗum hootiri juuɗe mehe o neli kadi carwowo goɗɗo ɓe pi onne ɓe koyni ɗum ɓe diddi ɗum hotiri juuɗe mehe o neli kadi carwowo tataɓo ɓe mbarmini onne ɓe diddi ɗum e on saha jom gueso o wi ko ni mbaɗanmi mi nelata e mabɓe ɓiyam gorko mo korsinmi o hawnaki maɓe kersumo kanko kam kono nden remoɓe ɓe jii ɓiɗɗo o ɓe goni e wendirde ko oɗo woni dono o mbarani mo keettene ngesa he ɓe mbeddimo to caggal ngesa to ɓe mbari mo joni noon holino jom ngeso o waddata e maɓɓe mate wona o yahata o wara remoɓe ɓe o watta ngesa ba e juuɗe woɗɓe nde yimɓeɓe nani ɗum mbi yo allah hettu hen yeeso ndaari ɓe wii nden noon holi ko firti ɗum ɗo ko winda hayre nde mahoɓe ɓe nduñi nde ko kayre wonti hoore maadi ndi kala janɗo e ndeen haayre ko kañum moñoto kadi kala mo nde yani nirkoto seriyankoɓe ɓe e ardiɓe yettinoɓe sadak ɓe jiɗinongodemo e ndeen darde sabu ɓe tawi ɓe paami tindol ngol fay ko e maɓɓe kono ɓe cuusaano yimɓe ɓe ɓe mbatti makko hakkillaaji maɓɓe ɓe neri tuundetinitoɓe wonkaniiɓe feewɓe mbele ina daña e haala makko damal mbeddoomo e juuɗi gurnere jom laamo e baawɗe o ɓeen tuuntintooɓe naamniimo ɗum ɗo ceerno amin nganndi ko kaalata ko e ko njannginta ko ina feewi amin nganndi a jinnganta hay gooto njannginta laawol ala ngol ko e dow goonga haalan min so tawii yoɓde min sesaar alamaani ina yamira walla ala kono nde tawno o faami feere maɓɓe o wiiɓe kolle kam dinaari en gooto holimo joyingo yeeso nataango ɗo e ndeɗo innde ɓe mbi ko césar jeyi caggal ɗum o wiiɓe totte césar ko jeyi totton allah ne ko jeyi ɓe donki dande damal e ko o haalata e hakkunde yimɓe ko jaabuwol makko ngol hebbani ɓe kaawisa ɓe ndeƴƴi woodi saddusa'en arɓe to makko ko ɓen mbiyata umital woodani naamnimo ɗum ɗo ceerno musa yamiri en so desɗo mo dañani maayi minum walla mawnum ina foti ɓamtude joom suudu mum ngam dañande ɗum iwde meeɗi wadde worɓe jeeɗino jiiduɓe yummay baaba afo o resi maayi dañani ɗimmo o ɓamti debbo o maayi dañani tataɓa o rewi heen woori noon haa jeeɗiɗo ɓe fof ndesi debbo o maayi kañumen fof dañani caggal ɗum debbo one maayi ñande ummital maayɓe holi e maɓɓe mo wonata joom suudu mum ngati kamɓe jeeɗuɗo fof ɓe meeɗi resde mo yeeso wiiɓe yimɓe oɗo aduna ina ndesa ina ndese kono haandinaaɓe e ngurnam janngo e ummital ɓe ndesata ndesetaake ngati ɓe mbaawata maayde ko heddi heen ko sabu ɓe mbayata kono maleykaaji ɗini te ɓe gonata ko ɓiɓɓe allah tawde ɓe nguurti ummital maayɓe ngal noon hay muusa holliri ɗum nde haalata haala soɓɗiru ndu nde noddiri joomiraaɗo o allah ibrahima allah isaaga wondude e allah yaaguba ndeke noon allah wonaa allah maayɓe ko allah wuurɓe ngati to baŋnge makko yimɓe fof ko wuurɓe woyɗi e sariyankooɓe ɓe jaabiiɓe ɗum ɗo ceerno e haali goonga sabu tawi ɓe kulti namnaade mo fay huunde o wiɓe holino wawirta wiyeede almasihu o ko tanum dawuda dawuda e hoore mum wi e deftere jabura he jomiraɗo o wi faade e jomam joɗo nyamam hami watta anɓe ma pawirgal jaɓurdi ma ndeke noon dawuda wiyatama ko jomiraɗo holino wonirta tanum taw yimɓeɓe fof ina keɗomo o wi almuɓe makko ɓe ndeno ɗe sariyankoɓe ɓe ɓe jiɗi tan ko dasde wutteji e salminede calminali tedduɗi e nokkuji kewɗi yimɓe ɓe jiɗi tan ko jolɗe ɓurɗe settinde e nder batirɗe e kuɗole aɓe morko jawdi diwɓe sankoraɓe ɓe dutto kadi ɓe mbaɗatorali juuɗi ngam moƴƴi kinade maɓe pawe kuugal ɓurgal hittude